Զգայապատրանքը, ինչպես գիտեք, լատիներեն հալյուցինացիան է։ Հայերենում այն ունի մի շարք հոմանիշներ՝ զգայախապություն, մտապատրանք, մտատեսիլք, բանդագուշանք, ցնորք, Զգայապատրանք են այն մտապատկերները, կեղծնկալումները, որոնց համապատասխանող առարկաներ շրջապատում չկան, բայց մարդուն թվում է, որ իր ընկալումներն իրական են։ Եվ ահա տասնամյակների վեր նույն այդ թվացial ընկալումներով է ապրում Ադրբեջանը, մանավանդ նրա քաղաքական ղեկավարությունը։ Եվ առաջին անգամը չէ, ինչ մեր չարակամ հարևանների քաղաքական երկնակամարում քաղցր երազների պես զգայապատրանքներ են սավառնում, իբր թե Արցախը սկուտեղի վրա Բաքվին մատուցելու մասին։ Ճիշտ այն իրական սկուտեղի պես, որի վրա գրեթե 100 տարի առաջ 1921 թվականի հուլիսի 5-ին Ռուսաստանի կոմունիստական բոլշևիկյան կուսակցության Կովկասյան բյուրոյի ապօրինի որոշմամբ հայոց պատմական Արցախ Ղարաբաղը կամայականորեն մատուցվեց Ադրբեջանի խորհրդային սոցիալիստական հանրապետությանը, հանձնելով նրա իրավասությանը։ Բայց ժամանակները փոխվել են։ Այլևս պատմության փոշուն է հանձնված խորհրդային միությունը միակուսակցական կառավարման իր բռնապետական համակարգով։ Իսկ նորանկախ Ադրբեջանը հրաժարվելով իր խորհրդային անցյալից շտապել է իրեն հայտարարել Ադրբեջանի առաջին հանրապետության իրավաժարանգորդ։ Գոյության ընդամենը 2 տարվա ընթացքում այդպես էլ միջազգային ճանաչման չհաջողացած մի արհեստացին պետական կազմավորման, որի չորոշարկված սահմանների մեջ հայկական Արցախը երբևէ չի մտել։ Հետևաբար հայտարարելով պետական անկախության հրշակման մասին եւ ըստ այդմ հրաժարվելով խորհրդային իրավաժառանգությունից, ադրբեջանական ԽՍՀ Գերագույն խորհուրդը 1991 թվականի օգոստոսի 30-ի իր այդ որոշմամբ փաստորեն միաժամանակ հրաժարվել է նաև Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի նկատմամբ Ադրբեջանի իրավասությունից։ Կամա թե ակամա էական չէ։ Էականն այն կոտրաստաշտակն է, որի կողքին իր համար պատմական այդ փաստաթղթի ընդունման օրից ի վեր հայտնվել է նորանկախ Ադրբեջանի Հանրապետությունը եւ առ այսօր ժողովրդական բառուբանով ասած ծնկներն է ծեցում թույլ տված անշրջահայաց իրավական քայլի համար։ Բնականաբար չի հապաղել նաև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հրշակման մասին որոշումը, որ սեպտեմբերի 2-ին ընդունեց բոլոր մակարդակի խորհուրդների падգամավորների մասնակցությամբ կայացած լղիմ մարզային եւ շաումյանի շրջանային խորհուրդների համատեղ նիստը ԽՍՀՄ օրենսդրական նորմերին ինչպես նաև միջազգային իրավական փաստաթղթերում ամրագրված ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքին համապատասխան Իրականում փլուզված խորթային կայսրության տարածքի անդրկովկասյան այդ հատվածում արևելյան Մերսկասպիայում գրեթե 3 օրվա տարբերությամբ կազմավորվեցին երկու անկախ ինքնիշխան պետություններ՝ Ադրբեջանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունները։ Իրադարձությունների հետագա ընթացքն ակնհայտ ցույց տվեց, որ թե խորթային եւ թե հետխորթային ադրբեջանի քաղաքական շրջանակներում իսպար բացակայում են բանական մարդուն հոմո սապիենսին բնութագրող այնպիսի կարևորագույն հատկանիշներ, ինչպիսիք են մարդասիրությունը, կշռադատ ողջամտությունն ու հերատեսությունը։ Մանավանդ ազգամիչյան եւ միջպետական, իմաստավորի դրացական հարաբերություններում Հակառակ դեպքում, այսինքն այդ հատկանիշների արկայության պարագայում ադրբեջանական իշխանությունները հազիվ թե 1988-1990 թվականներին դիմեին երկրի կես միլիոնից ավելի հայ ազգաբնակության զանգվածային ջարդերին ու բռնատեղահանմանը, որ ընդհանուր առմամբ ոչ այլ ինչ էր, քան միջազգային իրավական նորմով խիստ անթույլատրելի ու բարժելի ցեղասպանության ակտ։ Հազիվ թե դիմեին հետագա ծայրահեղ ըստեյության արկածախնդրական քայլի, նույնպես նորահրճակ հարևանի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դեմ լայնածավալ պատերազմի սանձազերծման, Արցախայության բնաճնշման կամ նվազագույնը համատարած հայաթափման գնով Արցախի տարածքների զավթման նպատակով։ Բայց նախախնամությունը մեր տարաբախտ հարևանների պարագայում գերադասել է օշտել մարդկային ցեղի դրական հատկանիշների հանրագումարից երևի թե գետ մեկով առավելապես արագ վազելու ունակությամբ, ինչի ականատես եղանք թե 90-ականների քարամիա եւ թե անցյալ տարվա քարորիա պատերազմի ժամանակ, երբ ադրբեջանական զինվորները զարմանալիորեն արագ վազքով գրոհում էին հայկական դիրքերը եւ նույնքան ոչ պակաս արագությամբ փախուստի դիմում ճողոպրելով հայրենի եզերքի պաշտպանության իզեն ելած հայ կամավորական ջոկատների, ապա եւ Արցախի պաշտպանության բանակի զորամասերի հուշկու հարվածներից Եվ քանի որ բնության մեջ պատահական ոչինչ չի լինում, եւ ինչ լինում է կատարվում է զուտ պատճառահետևանքային հաջորդականության շղթայում, ուստի եւ նույն այդ տրամաբանության պայմանավորված Ադրբեջանը հաջորդաբար ձախողվեց դեպի Արցախ իր այդ ամենևին էլ ոչ մարզական վասկի բոլոր փորձերում։ Միեոբանիվ չարաչալ տանու տվեց իր իսկ նախաձեռնած ու սանձազերծած արյունահեղ ու ավերիչ պատերազմում։ Մեզ արցախցիների համար արդյունքները, Ադրբեջանի համար հետևանքները հայտնի են։ Հայտնի են ոչ միայն երկուստեք, նաև միջազգային հանրության կարելի ասել համայն աշխարհի համար, այնպես որ չմանրամասնենք դրանք։ Պարզապես արձանագրենք, որ անհաջողության մատնվելով ուժի կիրառման իր արկածախնդրական քաղաքականության մեջ ու երևի թե վերջապես գիտակցելով, որ ռազմական ճանապարհով հազիվ թե կարողանա ծնկի բերել Արցախահայությանը, առավել եւս որ հերթական լայնածավալ պատերազմը կարող է նոր ցանր հետևանքների առաջ կանգնեցնել իրեն, եւս մի քանի շրջանի կորստի տեսքով Ադրբեջանը շարունակաբար անդրադառնում է 1921-ի սկուտեղի տարբերակին, պատրանքներով լեցուն հույսեր կապելով մերթ մահմեդական պետությունների տարաբնույն դաշիկների, մերթ գերտերությունների ազդեցության հետ։ Վերջին պատրանքը պարզում է կապված է այսպես կոչված Պուտինի պլանի հետ։ Մինչ այդ, ինչպես հայտնի է, ադրբեջանական քաղաքական եւ փորձագիտական հարտակներում քննարկվում էր դարձյալ այսպես կոչված Լավրովի պլանը։ Իբր թե Ռուսաստանի արտաքին գործոս նախարար Սերգեյ Լավրովը մշակել է Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ծրագիր, որը Բաքվի մատուցման փորձագիտական շրջանակներում սկսեց շրջանառվել Լավրովի պլան անվամբ։ Խոսքը վերաբերում է նախկին լղեմին հարակից գտնվող եւ Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի տարիներին Արցախի պաշտպանության բանակի հակահարձողական գործողությունների արդյունքում ազդագրված շրջաններին, որոնք իբր թե ընդհանրվում է Մոսկվայի պարտադրմամբ զիջել Ադրբեջանին, վերջինիս դրդելով միանալ Եվրասիական տնտեսական համագործակցությանը։ Սակայն պատրանքն այդ երկար չտևեց, Քանզի իրականում զանգվածային լրատվամիջոցներում լայն քննարկման առարկա դարձած այդ փաստաթուղթը հրապարակված չէ ոչ միտեղ եւ ի խորին հիասթափություն Բաքվի, որպես այդպիսին գոյություն չունի։ Այլ կերպ ասած, ոչ ԱՄՆ-ը կա եւ ոչ էլ ԱՄՆ-ում մի բան։ Ինչը հաստատեց Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը իր պաշտոնական ներկայացուցիչի միջոցով։ Պարզից էլ պարզ է, որ նման քայլով Մոսկվան ոչինչ չէ շահի։ Ընթակառակը ինչպես դիտարկում է ռուս հայտնի քաղաքական վերլուծաբան Ստանիսլավ Տարասովը, այդպիսով իսկ Մոսկվան Երևանին յետ կմղեր այստեղ եւ հիմա։ Կնապաստեր Հայաստանում արեմտամետ վեկտորի ամրապնդմանը միևնույն ժամանակ ոչ մի կերպ չէր կարող դադարեցնել Ադրբեջանի տարիներ ի վեր կարգավորված տրանսպորտային էներգետիկ գործընկերությունը Եվրամիության եւ Միացյալ Նահանգների հետ։ Փորձագետի գնահատմամբ ամեն դեպքում հակամարտության արագացված լուծումը նրա մասնակիցների թիկունքում առանց նրանց կողմից փոխզիջումների նոր ռիսկեր կստեղծի ամբողջ անդր Կովկասում եւ այդ տարածաշրջանում Ռուսաստանի շահերի համար։ Եվ ահավասիկ վերջերս սկսել է շրջանառվել սկուտեղով մատուցման հերթական զգայապատրանքը Պուտինի պլանը Թե ինչ է այն պարունակում, երևի թե բացի Բաքվի քաղաքական գործիչներից ու փորձագետներից ոչ ոքի հայտնի չէ, անկամ հնարավոր է նաև անձամբ նախագահ Վլադիմիր Պուտինին։ Բայց թե ինչու այդ պատրանքային սկուտերի անունը կա, ամանում չկա, բարձում է ահա թե ինչու։ Ինչպես հայտնի է, հոկտեմբերի վերջերին Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը ժամանելով Ադրբեջան, մասնակցելու համար Բաքու, Թբիլիսի, Կարս երկաթգծի հանդիսավոր բացման արարողությանը Դերևս ինքնաթիռում լրագրողներին հայտարարել էր, թե շուտով Սոչիում հանդիպելու է Ռուսաստանի նախագահի հետ եւ իշարս երկուստեք հետաքրող խնդիրների քննարկելու է նաեւ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցը եւ խնդրելով է նրա ազդեցիկ միջամտությունը, քանզի ըստ նրա կարգավորման բանալին միայն Պուտինի ձեռքում է գտնում։ Ընդամենը այդքանը, բայց այդքանը բավական էր, որպեսի Բաքվում մեծ հույսեր կապեին այդ ճակերտավոր ասած պատմական հանդիպման հետ։ Երկու նախագահների հանդիպումը իհարկե կայացավ նոյեմբերի 11-ին, սակայն ըստ պաշտոնական հաղորդագրությունների բանակցությունների օրակարգում բացառապես սիրիական թնջունքներ եւ Ռուսաստան-Թուրքիա միջպետական հարաբերությունների տակավին չհարթված կնճիրները, իսկ ահա Ադրբեջան-Ղարաբաղյան հակամարտության մասին խոսք անգամ չկար։ Դոնդարսի ճանապարհի միայն Թուրքիայի նախագահը լրագրողներին խոստովանեց, որ Պուտինի հետ հանդիպմանը իրոք շոշափել է այդ հարցը, սակայն հասկացել է, որ Ռուսաստանի նախագահին այն սակավ է հետաքրում։ Պարզվել է նաև, որ հարցի շուրջ երկու նախագահների զրույցը տեղի ունեցել ոչ թե ընդլայնված կազմով բանակցությունների ընթացքում, այլ ինչպես վկայում է Ռուսաստանում Թուրքիայի դեսպան Հուսեյն Դիրիոզը, նրանց դեմարդեմ առանձնազորցի ժամանակ։ Սակայն երևակայական Պուտինի պլանի վառած կարակը դեռ լրիվ չհանգած, տեղի ունեցան Ռուսաստանի արտաքին գործոս նախարարի այցերը նախ Բաքու, ապա Երևան եւ պաշտոնապես կապված էին համապատասխանաբար ռուս-ադրբեջանական եւ ռուս-հայկական դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 25-ամյակի հետ։ Դա բավականն էր, որպեսզի Բաքվի փորձագիտական շրջանակներում Ռուսաստանի թիմ 1 դիվանագիտի այցերն ընդունվեին որպես Բաքվին եւ Երևանին Պուտինի պլանը ներկայացնելու միջոց։ Ինչ վերաբերում է դիվանագիտական հարաբերությունների հոբելյանական տարեդարձին, ապա այն իբր թե միայն պատրվակ էր այցի հիմնական նպատակը քողարկելու համար։ Այսինքն սկուտեղը կա, արկա է նաև սկուտեղի պարունակությունը, եթե ոչ ամբողջական Արցախի, ապա թեկուզ դրա մի մասի նախկին լղիմի հարակի շրջանների տեսքով մնում է միայն համբերատար սпасել եւս մի փոքր ժամանակ եւ վերջապես կազդարարվի մատուցման հանդիսավոր պահը։ Ժողովրդական առածն ասում է ցիտը երազում կորեկտ է սա բայց դա այն դեպքը չէ, երբ քնած վիճակում մարդիկ երազ են տեսում ու երազում ի հայտ է գալիս այն ամեն ցանկալին, ինչ երևակայում ես օր ցերեկով, արթուն ժամանակ։ Ադրբեջանական հանրության պարագայում հակառակի ռողությունն է։ Բանն այն է, որ զգայապատրանքը՝ ի տարբերություն քնի մեջ տեսած երազի, սովորաբար առաջ է գալիս, երբ մարդն արթուն է։ Ասել է թե սա արդեն կարելի է ախտորոշել որպես լուրջ հիվանդություն, հոգեկան խանգարման արտահայտություն, որով ախտահարված է այդ երկրի, եթե ոչ ամբողջական հանրությունը, ապա նրա մի զգալի մասը։ Առնվազն քաղաքական ղեկավարությունը ստապվել է պետք հարևաններ